Gainera, Josu txoperen abortziretako ernaiko okidearekin izan gara, eta berak emandegu asteburuan Dona Marian eginen duten landa moaren inguruko dinamikaren berri. Kulturan ere itzordu bat aipatuko dugu izan ere larun batean, txiki eguna ospatuko dute lesakan, eta honen inguruan ere garbine sarasola lesakako tantirumairu dantza taldeko arduraduna, mintzatu zaigu. Azkenik, eskualdeko kirolaren errepasoare eginen dugu saioari bukaera emateko beraz. Hori guztia kontuan izanik, eman diezaigun, asia hasiera, gaurko saioari. Ba, astearte goizean aurkeztu zuten beran mogaz gaindiko larun E proiektua. Larun, mendi kaskora edekunero heltzen den jendeko puru haundia hobeki kudeatzeko eta ordenatzeko departamenduan Nafarroko gobernua eta Euskal Elkargoak proiektu iraunkor bat abian. Emanen dute elkarrekin, turistentzat zerbitzu hobeak eskeni, hartzain eta biltzainentzat lan egiteko erreztasunak eta ingurumenaren gorditzea ditu xede elkarlanak. Irurterako proiektuak 2,6 milioi euroko aintzin kontua izanen du eta Europako Poktefa diru lerroetara aurkeztuko da maiatzean. Jose Luis Aizpuru lankidea izan zen aurkezpenean eta Aitor Elespuru berako alkaterekin eta Joseba Erremondegi Euskal Elkargoko ordezkariarekin mintzatu zen. Aitor Elespuru egunon. Egunon bai. Larun inguruko proiektu berri bat aurkeztu duzu egun, eh, mugaz gaindiko proiektu errandu errandaiteke, izan ere larun bi aldetan baitago. Zendako ze engaiamendurekin e, eh, proiektu momentu ontan aurkeztu nahi izan duzue? Azkenean zehaztazun maila bat iritsi gara. Urteak daramatzagu eh, honetan lanean, beste aldekoekin, bai departamentukoekin, iparraldeko herriekin. E, proiektua aurreikusten zen iruzatitan, goikaldea, erdialdea eta aldea ez? Torain zentratu gara goikaldean eta iritsi gara poktefa baten e, deialdia nola dagon, ba, goikalde hori, kasko hori nola antolatu proiektu hori zehaztu eta eta orkestera. Eta hori da nik uste lorpen garrantzitsua adostasun bat eh, hori eh, lortu da, babesa handia du, Nafar gobernua, departamentua, udalak, eta hori da gaur orkestu dugunak. Mm. Zehaztasun konkrezio maila bat, ja. Mm. Ordenatu hitza aipatu duzue, zifra batzuk emateko, momentu honetan larungo kaskoan badakiko eta trenaren ondorioz, eta zema jende iltzen, departamentuko gune turistikorik eh, azkarrena da, jende gehien biltzen dituena? Bai, departamentuko gune turistiko handiena erran duzu, baina gure hemen berakoa ere, bai, guretzat eh, beste aldetik heldu da jende gehien, dena den, hemendik ere mendizaleak teigotzen dira. Zema, zifratan? Bai, nik dudan zifra da, bataz beste e, mila lagun egunero bataz beste. Baina kontuan izan behar dugu, eh, neguan trena ez da biela, eta ordenatu aipatu duzu, eta bai hori da, ez dugu gehi honai, bizitariko puru gehi nahi duguna da, ara iristen direnei eskaini zerbait, eskaintza bat ze, ere bizitari profila berezia da, eta ordenatu, e, izan ditzatzenan, ara iristen direnean e, eskaintza bat, ibilbide batzuk, e, e, ondarearen inguruko bueno, zerbait, kulturaldetik, aldetik, pixkat hoxe, hori bizitari arabera, e, eh, bizitari inguruan. Beste kontua da, zerbitzuen inguruan ere hauniz dugu hobetzeko. Justuki zerbitzuen inguruan aipatu da zen eta bisitari profila arrunt ezberdina da, bada trenez iristen diren jende kopurua, bada mendizaleak, badira ekonomikoki larunen lan egiten dutenak, hartzainak, abeltzainak. Guzti hori hain profil ezberdina dizenik, zer atako zerbitzuak da dituzue? Bai, beti turismoa hitz egiten ari gara eta aipatu dugu, ez, bentak daude hor harrera egiten dutenak, baina zuk aipatu duzu, eh, artzainak daude, mendizaleak daude eta bertako langileak ere bai. Hoiek denak integralki orokorrean e, aztertu bar ditugu eta denei denei erantzun, bueno, positibo bat eman, ura elkargune bada eta eta elkarbizitza sustatzeko eta adibidez Adibidea jarriko dut abeltzainena, gure aldeko abeltzain haunitze dituztean eh, bai behorrak, bai ardiak, guk hemen badugu mendi batzordea, beran, eta honeta solasten gara, bai? Eta ez da turista bakarrik, eh? beste hainbat erabiltzaile ba, orokorkineko genuke ordenatu eta hobetu. Mm. Aipatu da ere, prentzaitzinekoan, eh, larun simbolo bat dela, ez? Euskal Herriko simbolo bat da, eta simbolo horretarako ere, euskal euskal herriak, euskal kulturak, euskarak ere presentzia dizan barko lukela, ez? Proiektu Dudari gabe, dudari gabe, guk euskal herria gara eta euskal herri eh, Joseba gaipatu du, Ramondegik, toki mitiko bat dela, ez? Eta bai, historia handia du, e, bai euskal herri mailan eta zer erranik ez hemen gure baiara mailan, bai bera eta beste aldeko herrien arteko harremanetan, e, bueno, azial gara zenbat gerra izan ditugun hemen, hemen mugako herria gara, eta bai, eta euskara eta euskal kultura dudari gabe. Hori da batzen gaituena eta hori da gure oinarria. Bain, dirua eskatzen dugu, ba, eskatu bardan tokin. Hori Europan edo dena delakoan, baina hori dudari gabe gure oinarri sendoa da. Justuki harremanetan, nolako harremanak dituzue eh, herriko etxe eta herri ezberdin artean, eh, horra aipatu ipatu da ere, bine eta bateko zutearen ondorioz harremanak eh, estutu ez dutu direla? Harreman agitzonak ditugu, eh? ni, bueno, ni alkaten agonetik eta zuteak e, eh, albidetu zuen hori. E, hemen bildu ginen, zuten, e, eh, zuteak izan zirenan, autetxi guztiak eta lanean jarritu dugu elkarrekin. E, berak, bera herriak, hiri elkargoko gure mendia saian parte hartzen du, aktiboki. E, fazeriak hor ditugu, e, Bueno, harremana agitze aberatsa da eta eta hortan sakondu nahi dugu. Gero badugu politikoki ere un inguruko herriak e, gobernu eh, abertzaleak dituzte, horrek lagundu du pila bat, eta hortan jarraitzeko asmoakin noski. Europara jo duzue, poktefa e, soz iturri horretara jo duzue, takitulako proiektuak aixe dira egiteko? Aixe, guk hemen, bueno, guk berak udalak ezin du hori egin e, bakarrik, baina ikusita zeba abez dugun departamentu aldetik, Nafarro Gorno aldetik, tamen badire teknikariak eta baliabideak, horrek hauniz, hauniz laguntzen du. E, teknikari egabe eta baliabide hoi egabe guk ezin izango genuke errixumea gara, bai bera, bai zara, bai urruña eta bar, baina bueno, badu, ba, ez handia eta hori positiboa da eta garrantzitsua nik uste. Egutegia zeintzu dira datak? Horain maiatzerako proiektu aurkeztu behar da, eta gero urte bukaerarako uste dut erantzungo dutela onartzen duten edo ez, eta gero azterketak egiteko beste urte bat dago, bueno, iru urteko afera da lehengo fase hau. Eta gero joango ginakeia beste, beste iru urteia inbertsioak egiteko gauzatzeko. Zemateko entzikundua? Bi milio eta mila edo, baina zirriborro bat da, eh? aldatu alda, baina gutxi gora bera hori. Errandute, pokteforako diru gutxi dela, nire asko iruditzen zait, baina bueno. Mila ezkera Aitor Elespuru. Okay, sorry. Eta Aitor Lespuru berako auzapezaren ondotik, Joseba Ramundegi Euskal Elkargoko mugazgendiko arduradunarekin mintzatu gira larruneko proiektuaz. Beraz, Euskal Elkargoa ere engaiatu da proiektu da, zendako sartu da proiektu enten Euskal Elkargoa e, eh, eta Nafarroa gobernuarekin? Ba, proiektu horrek hartzen baitu eh, aguntza zabalki larunen inguruan diren eh, problematikak. Eta eh, Euskal Elkargoa abiatua zen eh, bereziki egolapurdi gunean, lan talde batean, eh, gure mendia deitzen dena, eta larun magaleko problematikak lantzen dituena, hauzapez guziekin, eta suteak izan ez geroztik, e, egoaldeko parteko hauzapezak ere sartu dira talde hortan, pentsatzeko pixkat elkarrekin nola kudeatu, Magal hori, nola prebenitu uh, suteak, baina baita ere eh, diren erabilpen guziak eh, nola elkarrekin uztartu. Eta bazen lantalde hori abiatu bazena, uh, proiektu, hainbat proiekturekin, bada mobilitatearen proiektua ere, nola antolatu aparkalekuak inguruan, albezain uh, ongi izan dadin, eta jendeak albezain kalte guti izan dezaten, eta hortako sartu gara proiektu zabalago hortan. Hor gure esedea zer negizaz da eh, ez da eh, bisitari eh, kopurua emendatzea, da alderantziz izan dadin kudeatzea dagoen fluxua, eta adibidez jendea bideratzea pasatu behar dien bideetatik fluxuak kudeatzeko, sendrak hortako antolatzea, ez dadin izan anarkikoa eta jendea, jendea ez dadin joan e, edo zein tokitat eta zaintzeko diren erabilpena unitzak, aipatua izan da adibidez be, hartzaintza, eh, hor inguruan diren, diren laborariek egiten duten lana, hori respektatu behar da, zaindu behar da, horrek parte hartzen baitu gure suten eh, prebentzioan, eta da nola egin biziazteko ekosistema hoi, eh, desmartza batean ere hmm. ingurunearen zat. Hor badakigu, eh, larrungo trena dela departamentu mailean eh, turismo gehien erakartzen duen aktivitate bat, jakinda gainen natura 2000-aren barnean dago larun, nola da posible fluxuri pixkat ordenatzea? Nola, nola, nola konkretuki, nola iten Hor, hori eh, hori aztertzeko ikerketak inen die, lemeziko proiektua hor, eh, gaur hortako bilduak inen, ikerketak inen dira hainbat gaietan. Nola hobeki kudeatu gura, nola kudeatu eh, zikinak, eta e, fluxuak nola kanalizatu eh, jendea ibildadin e, eh, toki jakinetan. Ta hori seguraski pasatuko da obeki seinalatuz bideak, prebentzio mezu batzuk ere plantan ezagiz, eta seinaletika bateratu bat izanez seguraski e, larun inguru guzian, jendea eta turistak e, ertsatzeko toki batzutatik pasten. E, ekonomiaz gain ere, ze aipatu zu hartantzaren e, eta pastoralismoak ere badura bere tokia larunen, e, mugaz gain diko proiektu izanik, hizkuntzak euskal kulturak, ze toki izanen du baita ere turismo usti horri erraiteko nun dauden? Hor, main inguruan diren e, jenden e, artean, eta bereziki elkargoan gure mendia lantaldean, horrek badu eh, badu garrantzia handia eta erran nahi izan da larunek badu karga simboliko bat. Horrek batzen ba-, gaitu baina fartarrak, bai lapurtarrak baita ere gipuzkoarrak, urrundik ikusten den euskal ikur bat da eta proiektu hortan eh, zainduko dugu eh, euskara presente izan dadin, seinaletikan eta abar, baina ah, haratago ere, baina momentu untan, fase untan, ikerketak dira landuko estudio batzuk, eta gero bigarren fase bat dizein da, usteko estudioitaik ze iten den e, konkretuki. Noizko, egotegia? Hor, lehenik pausatu behar dugu, e, aurkeztu behar dugu hori poktefa diru laguntza bat izateko, Europara, hori maiatzean eh, aurkeztu behar dugu, maiatzerako, eta horren arabera ikusiko dugu ze egiten aldugun proiektu hortan eta eta zerrez, eta elburua litzateke, elduden eh, ondoko urtean hori obratzea, ikerketa horiek obratzea. Ba, elduden larun batean, martxoaren emezortzian, ernai kantolatuta landa eremoren etorkizunerako herri alternativa orain izenburupeko gazte topaketa ospatuko dute Dona Marian. Landa eremuko herrien etorkizunaren inguruan nausnartzeko eta bertan ematen diren zenbait arazoi irtenbideak bilatzeko eginen dute topaketa. Honen inguruan, xietasun gehiago jakiteko, telefonoren bertze aldean Josu Txoperen dugu, bortzidietako ernaiko kidea. Kaixo, Josu? Epa, Zer moduz? Ongi, ongi, ja eh, hemen sortzera behira eta azken gauza kantolatzen. Bai, pentsatzen dute, azken egun hauek horretako direla ez, eta tope ibiliz, ibiliko zaretela hori prestatzen. Bai, azkeneko kontu batzuk lotu gara dire, e, tiketak saldu, jendia informatu eta hortan ari gara azken egun horretan. Mhm, ederki. E, bueno, malerrekan eginen da topaketa hau, e, bino e, eskualdeko bertze taldeak ere parte hartzen duzue e, antolaketan, ez? E, bai e, baztango ernai eta bortzirietako ernai ere, e, bueno, denak elkarrekin antolatzen duzue topaketa hau. Bai, egi harran e, e posibile litzateke irudinamika dinamika diferente egitea, mi, bueno, e, eskualdetako egoerak nahiko berdintxu dira, eta iruditzen egon egokia batera antolatzea, egun bat atetzeko baita aizagoa delako, eta hori problematika berdinen ingurun harituko ginelako, da landa ere mun, eta bortzirio emalerreka eta baztan, hori, egoera igualtxun dauden eskualdik dira, eta horregatik batera antolatu du. Bueno, aipatugun modun, e, eh, larun bat honetan, Dona Marian gazte topaguna antolatu duzue, landa ere moren, etorkizunerako herri alternativa orain izen burupean. Eh, zein izanen da topaketa honen helburu nagusia? Pues, egiarran, e, eh, zegoen, guk egiten dugun irakurketan gainen, beharrezkoa zela e, topaketa bat itia, gaur egungo gaztien gana gehi hori eta kontzientziazio bat emateko, eta hori alternatiban ingurun, do, problematikan inguruko alternatiban ingurun, hausun hartzeko eta borrokara batzeko jendia. E, aipatu dugu, e, Dona Marian eginen duzuela, e, landa ere muko herria da eta aldarrikatu nahi duzuenaren, ba, igual adibide garbia, ez? E, pensatze dut, edozein herrietan ere egin izan entzela, bino, bueno, Dona Maria aukeratu duzue eta pensatzen dut e, arrazoi horrengatik edo horrelako arrazoi batengatik izanen dela. Bai, e, guretzat egiarran, e, errexagoa izan entzen Dona Esteben do, Lesakan do, Elizondon, egitea, e, dauden balia biden gatik. Mhm. bai, irudikatzen genuen igual, e, herri txiki batin egin barratzela, e, eh, jendia bere herri handixoko burru jaortatik atetzeko, ikusteko e, zein den egitazko landa ere muko errealitatea, badela errealitate bat gordina eta jendik ez ikusten, eta hori, e, aukeran arti, bazu den irurita, eta duna marire bai, eta azken fine, azkenien donamari aterizan, eta bertan egin dugu. E, Un hori, aprobetsatuko duzue baita, bueno, e, zenbait arazori edo irtenbidea bilatzeko edo zenbait arazoren ingurun e, hausnartzeko e, batez ere e, gazte zareten aldetik, ez? E, pensatzen dut, ba, zenbait arazok kezkatzen dizuela eta e, oietako bat, bueno, ba, etxe problematika da, e, bertzi gauza unitzen artin, ez? E, azken aldin, ernaiko, e, malerrekako ernaik, e, inkesta bat banatu du edo e, egin du, e, gazten artean bazabaldu duna, eta horrekin ba, emaitza batzuk atera dire, eta pensatzen dut, ba, horren inguruan ere arituko zaretela, e, bueno, ba, hor e, arazo larri bat dagolako bat ez ere, ba, gazteen etorkizunari begira eta eskualdean edo euren herrietan ez, e, beraien etorkizuna ikusten duten gazteen artean. E, bai, egiarran e, <clears throat> problematika berdintzu dire eskualde guztietan bai malerrekan bastanen eta bortziritan, igual gehizio azaleratzen dire batzutan bertzetan bino. Mm -hmm. bueno, guk hori, irakurketa nahiko orokorra indugu, eta gero lokalera jarri gara lanen. Hau da, ikusten dugu eh, Euskal Herriko eta Baztan Bidasoko ere mutan e, eh, aldaketan abarik ematen ari direla azken urtetan. Eta erru gehiena egozten dugu globalizazio hori eta eh, den sistema kapitalistari, eta horrek erraten du e, eh, landaremuko egoera zarra do irauli dula, eta honek zukerramezala e, eh, egin du zerbitzuk galtzia, e, adibidez ikusi da eskola gutxigo daudela, gero, bo, gero eta eskola gutxigo daudela e, gure eskualdin, e, izan labaingo eskola gola, adibidez guain dela gutia aterri da e, ondoko eskualde bateko auritzeko eskola itxiko dela, Bai, baitare nabaritzen dugu dendak bastante gutxigo daudela, dela, e, eh, zerbitzuk, eta bidez, gaur egon e, eh, lesakan nabarmen ikusten da e, osasun zerbitzua gero eta okerragoa dela, adibidez, ga, adibidez martxoren amagortzen egin da e, berte e, mobilizazio bat osasun etxean egoera salatzeko, eta horlako gauza haunitzen batik lantzen txugun kontuk, eta horregatik alternatiban eraikuntza aldarrikatzen dugu. <laughs> E, eh, bueno, erraten aldugu ez, aipatu duzun bezala, ba, eh, arazo guzi hoiek, ba, erro bera edo berre, beretsua ez eh, dutela. E, hori guztia, e, bueno, egitarau bat duzue pres, bino hortartin, ba, mai inguru bat izanen duzue, pensatze dut, hori aprobetsatuko duzuela, ba, e, eh, augustiaz ez solasteko. Bai, e, eh, mai ingurua amabitan izanen da, eta hori, e, eh, izen dinamikan berri da, landare moren etorkizunerako herri alternatiba orain, eta horretarako hiru persona ahitzeoki deitu jugu, Joseba Otondo e, Batango Alkatia dena, E, Gotzone, e, leitzako idazle eta e, hori, nekazaria eta tasio erkizia. E, hainbat proiektu ekologista eta e, bertako proiektutan nahiko aditua den politikaria. Eta, bueno, beraiek parte hartuko dute, baina zuen hartin ere zakit ideiak, e, bueno, elkarbanatzeko aukera izanen duzuela bertan ere, ez? E, bai, bueno, guk dinamizatua den da mai ingurua, beraz, e, galderak inta hori neko bideratua egonen da, minio, bueno, e, garrantzitsua ditugu persona ditugu beraien ekarpenak ematea eta horren ematea zentraletasuna, minio, bueno, gero baitare tartia honen da galderak egiteko eta daudean zalantzak argitzeko. Ederki. Eta, bueno, e, hori zaren da egunean zehar pres duzuen ba, ekitalditako bat, ez, e, bueno, garrantzitsuenetarikoa gainera, ez, honen inguruan arituko zaretelako. Mino bertzalere, badituzue bertze jarduera ekitaldiak pres, e, gehiago igual, bueno, denetik duzue, bino besta giroan ere, ez, e, hau aldarrikatzeko eta salatzeko nola bait. E, kodatuko diguzu pixko bat ze, zer du zuen pres egunien zehar? Bale. <clears throat> E, eh, pues, eguna hasiko dugu e, goizeko amarretan, pilota partida batzukin. E, eh, lehenbizko naroa Elizalde e, eta Andre Aldaregia arituko dire, bat abertzin aurka, mm. eta ondotik hoi erratiztegi eta Mikel, Mikel Arena. Ondotik lehen aipatu duen mai ingurua izanen da, amabitan, eta maien gurun ondotik <clears throat> herri bat katia, mhm. Ordu bitan. Lautan, e, apirilan seitik bedetzira egonen den gazte eta pagunean e, aurkezpena eginen da bertxotan, bostetan e, talierrak egonen dire pues, landare moko e, oitura ezberdinekin, izan e, senda belarran taller bat, bertze bat baratzekoa, eta hola. Mm -hmm. Sei e, kilometro zero tombola dituna izanen da, tombola arrundu bat izanen da, e, dena bertako produktukin izan, e, bertako idazleen liburukin, bertako elikaiakin, eta, eta bar. Zazpiterretan batuka egonen da Donamariko herritik, eta amartan kontzertu egonen dire, lehenbiziko xabaltz, ondotik burutik, eta akautzeko gabezin erromeria, arratzen zehar. Mhm. Ederki, ez dakit bazkariko edo kontzertutarako edo txartelik behar den, hori, oainik horik e, eskuratzen aldiren e, egun hauetan? Bai, e, Hauek e, arte lortzen alko dire, Elizondon Dona Marin Esteben, beranta lesakan. Beraz zori, bazkari irako beharrezkoa atiketa eta e, nahi duen guzik ortzeguna arte izanen du EPA erosteko. Eta e, erostela joateko aukerari izan e, ezpada. E, aukera izan nabaitare gure sozialetatik edo e, ernaiko kidri idatzita lortzeko. Ederki. Ba, ez dakit zerbait ere gehiu aipatu nahi duzun, bukatu zinetik, edo bueno, zerbait eri garrantzia eman nahi diozun e, larun bat iri begira? Ez, hori, aipatzia jendiri eta batez ere gaztiri aukera politazanen dela hori, alternatiban ingurun hausun hartzeko eta e, borroka honetan e, jakintza eta indar gehiago hartzeko. Beraz, animatu nahi gazte guzik egitarauan parte hartzera, e, eh, eo zen ongi etorri izanen da, eta bertzerik ez. Ederki, ba, Josu, mila esker gurekin izategatik eta udena kontatzeagatik eta, bueno, ba, guk ere mendik animatuko ditugu eskualdeko gazteak, ez, dona marira urbiltzera, eta zuekin batera, ba, guztioi eragiten digun arazo haunitz e, hauei, ba, irten bide bat ematera.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 Bi hotza utxik barrenak eze, zure begiak parean. Nire burua maitatzen sekula, erakutsi ez didatenean. Eta zure bat irauten kultura zarituko gara orain eta gaur bat arte honetan lesakan asteburu honetan ospatuko den dantzaritiki eguna zarituko gara. Badira urte batzuk ekimen hau antolatzen dela eta urten ere pres dute eguneko egitaragua. Larun bat honetan izanen da, martxoaren emezortzian eta honen inguruan ba, gehiago jakiteko garbine sarasola dugu telefonoaren bertze aldean, kaixo garbine? Kaixo egunon. Zer moduz? Ongi, ongi. Mentxe, egunatzen batzen ja, eguliri begira. Hori da, bai, batez ere. Bueno, eh, erranen dugu zu lesakako tantiru mairu, dantza taldeko arduraduna zarela, eta, bueno, ba, pensatzen dut azken egunotan ez, azken ukituak ematen ariko zaretela, eta, bueno, dena prespresusten e, eh, larun baterako. Aipatu duzun bezala, ba, igual, eguraldeari ere begira, kanpoan egiten duzulako ez, e, ekimen hau, Bai, e, egierran ja guk antolatzen algenun guzi antolatua dugu, ustez, eta hori, orain, espetu behar da, e, eguraldia seguraldikin ernatzen garen laruntin. Eta bai, kanpun egin nahi dugu, ze, bueno, herrian sortzen da giro pollita, jendik, e, auzo, zauzo ibiltzen dira kanpoko taldik, eta orduan jendiak batzu, badakite, ze bestaden, bertze batzuk ez, zerrola modu bada pixko bat jende guzin gana Aietzeko, eta gero plazan egiten denez dantzaldia goizez eta txaldez ikuskizun ere ba plaza ingurun giro polita sortzen da. Egura alitxarrakin behartua gaude frontoiera sartu eta denan egitera. Eta orduan berrian ez da deus esumatzen. -hmm. eta pena da, pena da bai. Bai, kontatuko dugu, e, nola entolatzen duzu eguna, e, dantza talde desberdinak ez, herri desberdinetako dantza taldik elkartzen zarete lesakan, eta e, bueno, herritik barna ibiltzen zarete ez, normalin e, dantzatzen edo emanaldi txikiak e, ematen ez? Bai, guk kanpotik hiru taldekon bitzen txugu, eta hoie jarrera egin ondoren eta gozari txiki bat eman ondoren, hoie joan nendire kalez kale dantzatzera, eh? kale jira baten bidez, gune batzutan plazatan edo toki batzutan gelitzuko dire pixko dantzatzera, eta orduan pixka bat goiza girotzen. Eta gero elkartuko gara, gure dantzariak ez dire desfilean aterako, mino gero prestatuko dire, eta mabia kaldera elkartuko gara lezakako zubiaren ingurun, zubi gainekoa eginen dute, gure herriko dantzari batzuk, hola kanpokuk ikusteko, pixko bat zein den lezakako dantza famatu hori, zubi mhm. gainekoa. E, ondoren, lautaldik, kanpoko hiru eta gure taldik joanen dire plazara, eta plazan eskeniko dute eman alditiki bat, xume bat, non herribako bakoitzekuk egingo dute amarra amabos minutoko saio txomotx bat, Mhm. Ola, guztien artin eskeniko dute, ordu beteko emanaldia edo gutxi gotxi beti zanen da, amabiter ditatik ordu bat aterdikaldera bukatzeko ja. Mhm, ederki. Hori da. E... Eh, Oizekua hori bai. da. Mhm. Eh, gero arratsaldin ere gitaraguak jarraipena izanen du ez? Bai, gero ja, bueno, azken finin gure helburua da aurrak euren beste egit, izatia eta ongi pasatzea. Ordun behin goizi neurek lan pixkotegin ondoren eta dantzatu ondoren, jarratxaldin lasaiago, bazkaldu ondoren, ba eurentzat ikuskizun bat dago. Mhm. E, urtero saiatzen gara aldatzen, zerbait difentiek hartzen edo horrela, eure guztore egoteko, eta baitere, etzaigu gustatzen e, ikuskizun naiz... E, geldirik egotea ez, bai, e, mhm. ikusle moduan bakarri, baizik eta eurek ere parte hartzea eta ordun dantzariak direnez e, aurten txoro txaranga egonen da, ordun izenak erraten duen bezala azkenin izaren da txaranga bat, ordun aurrak eta helduak eta nahi duen guzik joanen dire txaranga batekin errin, errin barna berriz, ere dantzatzen eta kantatzen. Eta hori izanen da, laro itamar minutoko gauza, ordu terdi izanen da, beraz, bost terditan hasi eta zazpia kaldera berriro bukatuko dute. Ederki. Eta hor bukatuko da gure besta, eta ja antzari bakoitza bere itxera. <laughs> Ederki, agitzongi. E, aipatu dugu, e, behartzerrietako dantza taldeik etortzen direla lesakara egun hortan, aurten e, errerakuk, e, eta zumeakuak etorriko dire. E, ezakit, bueno, urtero uste dut ezberdinak etortzen direla, ezakit nola egiten duzuen aukerak eta hori, edo erabaki hori nola hartzen da, zein etorriko den? Bai, bueno, guk batxugu hainbertze urte hau antolatzen, batxugu harreman batzuk, talde difentikin, eta, bueno, gierran aurten, hola bueno, biltzen gara pixka bat, e, hor e, antolaketan gabiltzan mm, txuan, biltzen gara urtarria, hasieran eterraten dugu, bueno, aurten antolatu behar duguna norkon bituko dugu. Eta hor sortzen da, boz begira, nik izautzen txut oi edo nik zumaiakokin badut harremana galdetuko diedia posible duten data honetan. Eta hola izaten da pixkatxo bat, baten batek ez etzerraten badu datorretan ezin dula badutela beste zerbait, edo dantzariak okupatuak daudela, edo ez dutela musikarik, hainbat arrazoian ezin badute, venga, bosgoazen bertze bat igaldetzera, e, badut honen harremana, bertxe, ziren orain dela laburte, eta ez gustore egon ginen eurekin, bueno, pues berriro deitzen txugu, eta horrela izaten da pixko bat, modu informal batean. Mm -hmm. bai, eta gokoen kasuan izan da, bueno, batez ere eh, pandemian urte horretan, eure jarri ziren harremanetan gurekin, Bai. Taldia berri xamarra delakoz, eta etzirelako zinioiz ateri dantzari txiki batera, eta probatu nahi zuten, aukera hori eman nahi zuten euren dantzariei. Orduan eurekin harremana horrela sortu zen, baina gero e, bertan bera gelitu zen urte horretan, uh mhm. -huh. E, eta urtean berriro antolatu behar genuenez, nik erranien, bueno, erredakoekin hor gelitu zen itzemana, eta nik uste e, aukere bertzaiela, orduan bere harremanetan jarri nitzen eurekin, eta izkonten, mm -hmm. lesaka betortzeko aukere man mhm. Argi bai. dago, ba, egun hau ez dantzaritiki eguna, e, dan, bertze dantzatalekin harremanak sortzeko, ba, igual helburu horrekin ere antolatzen dela, eta horretarako ere balio duela, ez? E, bueno, ba, zuen artean harremanak edukitzeko eta edozen gauzedarako, ba, hor euren kontaktua edukitzeko eta bueno, ba, lagunak ere, eh, aurren artean ez, lagunak ere e, egiteko? Bai, hori agiz polita izaten da, ze, gero eh, familiak ere igual elkarri zaut, e, bazkaltzen duten ez, gure familien etxetan, edo elkartetan, edo, haun izan gurasun artean bata bertziari Bauri, e, galetzen diote, ba, nire seme alabak non bazkaldu duten, norekin, eta harremana sortzen dute, agian gero gure dantzari joaten diren lekan euren herrira erratute, bos, ni joango nintzatekearen itxera bazkaltzera baitere. Eta sortzen da eta batzuk mantentzen dute, naizta urtik pasatu, mhm. eta dantzan ez jarraitu, baina harreman txiki batzu sortzen, sortzen dire. Bai, mhm. bai, aiz da, eta gure helburua batez ere ikustia bertzerritan ere dantza egiten dela, ze dantzatzen den, Eta pixko bat, ikusi dantza, dantzatzearena ez dela urtian behin egiten den gauza bar bakarrik. Mhm. Adibidez, San Fermintan eskintzeko eman aldi bar, baizik eta egiten aldire bertze gauzak eta dibertigarria dela eta polita dela. Eta, bueno, gierran, geografika, pixko bat bai, ongitortzen da. Bai. Aitzaki horrekin, neri urtetan eta urtetan gurasuk errandiate, jo, ez nintzen sekulan egona zumaian, ez nintzen sekulan joana portugaletera, edo, bueno, bai, zautzen juzte bertzerriak eta gauza politak sortzen dira honekin, bai. Egia da, bueno, ba, urte ez ez, e, gontzaretela antolatzen hau, pandemiaren eragin ezta e, geldirik egon izanen da ekimena, baina, bueno, e, ja, badire ez, urte batzuk hau antolatzen segitzen duzuela, eta hori ere, ba, seinale ona izanen da ez? Bai, konten gaude, maitza, bueno, ona, ikusten dugu aiz hau antolatzea, alde batetik, guretzako polita delako, zeta egia, da ba, herri egiten den eguna baiz polita dela eta jende guzi aitz eskertua dago gurasuk, familiak aitz eskertuk egoten dire eta gero modua da gure dantzariak ere bertzerritara ibateko mhm. eta egun politak pasatzen txuzte orduan ikusten merezi dula merezi dula gauza hauekin segitzia gauza hau lortzen direlakoz mhm. bai E, hau prestatzeko ere, pensatzen dut, e, jendearen eta familien, e, dantzarien laguntza beharrezkoa izanen duzuela ez, eta, bueno, ba, beraiek ere implikatuak egonen direla ekimenean. Bai, noski hau taliak erabakitzen duago egitea, minogurasuen gibeltik kanbiartu gugurasu. Mm -hmm. eh? eurek hartzen juztelako aurrak eure ditxetan bazkaltzen. Gero guk erraten dugu, etorri behar duzu, jantzien bi hau egin behar duzu, eta beti dentarako pres, beraz bai, bai, eskertu beharra da. Eta taldin tagoen jendiere bai, ze helduen artian antolatzen da, dantzari helduok ez dute dantzatuko laruntin, mhm. bino mm eure daude antolaketan hor, eh? ensaiatzen, e, eh, aurrataz egun horretan era amaiketakoa, bilbidean gauza guzita nor daude heldu guzti lanin. Hmm. Bai bai, hori eskertzekoa da. Bai bai. E berki, ba bueno, Garbine, mile esker gurekin egotegatik eta hau kontatzeagatik. E, pesatzen dut, ba, egun hauetan ere hortan ibiliko zaretela azken entxeguak egiten eta bueno, dena presuzten eta bueno, alde horretatik animo eta espero dugu dena ongi joatea. Ba, esker zuei, guri gutaz goro itxagatik eta informazioa banatxagatik. Eta, bueno, e, e, ez dut utzi nahi errangabe, gero martxoaren hogeita bortzein, mm helduok ere dantzatuko dutela, eurek ere izango dutela saio bat, bai. lezakako kulturitzin, inula barreko zazpiak aldera. Mm -hmm. eh? Orduan, lan haunitz eginen dutela honetan txikiak laguntzen, mine eurek ere ari dire, bertze manaldi bat emateko gaita bortzen. Mhm. Ederki, ba, horrutziko ditugu bitz ordu hoiek, bate dantzaritiki eguna e, martxoaren emezortzian, larun bat honetan ospatuko dena goizean zeharre baita arratsaldean ere, eta gero, aipatu duzuna, martxoaren hogeita bortzean, e, helduen dantza taldeak, ba, eman aldi eskeniko dula, arre ondoa kulturretxean, e, zazpiak aldean, ez? Bai, bai, ba, bai. errengo nuke, bai. E, berki, ba, horrutziko ditugu, eta, bueno, ba, berriz ere mil esker garbine, eta zorte hon. Mil esker, eta eskerrak zuei, eh? Bale, urrengo arte, agur. Bai, agur. Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko Ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino Ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino Objetu desiratu, eder esaneko perfektu Baina bestik ez gara, desira du sujetu Guk badakigu noren desira De zentroan ipini nahi duguna Guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna Beste begirada, eraiki baldin kirolari ere tartea eginen diogu orain eta sokatira zarituko gara lendabizi bizi izan ere pasaden hortziralean eta larun batean azken bi jardunaldea jokatu zituzten lesakako beti gazteko tiralariek munduko txapelketan. Nazioartekoa jokatu zuten azken bi egun horietan Euskal Herriaren izenean Euskal Herriko txapelketan hainbat txapel irabazi ondotik. Horrela lehen egunean emakumeen bortzeun kiloko kategorian zilarrezko domina eskuratu zuen Euskal Herriak Txina Taipeiren atzetik. Gizonezkoen seireun kilokoan ere, bigarren postuan gelditu zen Euskal Herriko taldea Ipar Irlandaren kontrako finala galdu ondotik. Azkenik, laugarren egunean talde mistoa munduko txapeldun bilakatu zen Eskoziaren kontrako finala irabazi ondotik. Gizonezkoak seireunda berrogei kiloko kategorian, brontzezko domina eskuratu zuten azkenik Irlanda eta Ipar Irlandako selekzioen gibeletik. Lan bikaina egin dute, lesakako betigazteko tiralariek munduko txapelketan guztira bederatzi domina eskuratuta aurrezko bi, zilarrezko sei eta brontzezko bat. Jokatu dituzten kategoria guztietan igandira podiumera lesakarra, konekin demoraldi bikaina borobeldi dute gainera, Nafarroko eta Euskal Herriko txapelketetain hainbat txapelere irabazi ondotik. Igandean iritsi ziren berriz ere lesakara Ipar Irlandatik eta herritarrek harrera egin zieten mastegin Orezko Erregional mailako Mutilek partidua bukatu berri zutela probestuta. Pozik zeuden tiralariak lortutakoarekin oraindik ere harriturik eta sinetsi gabe, baina gitz konten iritsi ziren berriz ere etxera eta orain ba disfrutatzea gelditzen zaie eta noski deskantsatzea ere. Iruñeko aldezarreko erremote txapelketako finala zein izanen den erabaki da. Pasaden hortzegunean lortu zuten, Xanti Uterga Donezebarrak eta Agirre Zabalak, matxin irugarrena eta imar saldias oizarraren kontra. Arituko dira. Iruñeko aldezarreko bederatzigarren erremonte txapelketako lagorren jardun aldean, Xanti Uterga Donezebarrak Barrak eta Agirre Zabalak, hogeita amabortz eta hogeita amaika irabazizieten, pasaden hortzegunean, e, eh, Aimar Jabaleran, Donetze Barriari eta Barrikartei. Honela, oraindik bi jardunalei falta direnean dagoeneko erabaki da martxoaren hogeita maikako finalean zein izanen diren hortzeguneko, irabazleak eta matxin irugarrena eta imarsaldiaz oiztarra. Hortzegun arratsalean labriten jokatu zen txapelketako partidan lehenbiziko irutantoak urdinek egin zituzten, baina iruna eta launako berdinketen ondotik beti aintzinetik izan ziren gorriak. Azkenean, hogeita mabortze da hogeita bat irabazizieten utergak eta gerrezabalak jabalera eta barrikarti. Jaialdia ireki zuen partidan eskualdeko lau erremontistaritu ziren baita ere eta Jon Sagase Iruritarrak eta David Mitxeo Donezebarrak hogeita mar eta hogeita zortzi irabazi zieten Xuban Iturregi Iruritarrari eta Markel Leatxe Donezebarrari leia estu baten ondotik. Bertzaleen baztan eta errekaren arteko lasua eta pasaka desafioa jokatuko dute martxoaren emeretzean hau da igande honetan. Igande aherratxalean, lasua motzeko partida izanen daituren eta pasaka partida berriz legasan jokatuko da. Baztan erreka desafio antolatu duen Laixoa elkarteak martxoaren emeretzean. igandean, arratsaldeko lauetan, Laixoa motzeko partida jokatuko dute iturengo plazan. Eta larun batean berriz, arratsaldeko seietan, pasaka partida izanen da legasako pilotalekuan. Maria Ordoñez eta Ruben Adan nagusitu ziren lesakako laugarren mendi lasterketan. Eundalarogeita amabi korrikalarik parte hartu zuten eta gizonezkoetan bigarren izan zen odei lujanbio goizuetarra. Lesakako beti gazte elkarteak antolatutako laugarren mendi lasterketa egin zen martxoaren amabian. Eundalarogeita amabi korrikalarik parte hartu zuten eta horien artean kaparrosoko Ruben Adan eta iruñan biziden Maria Ordoñez izan ziren bizkorrenak. Ruben Adanek ordu bete amabi minutu eta berrogeita amazazpi segundu behar izan zituen amalau kilometro luze eta bederatzireun metroko desnibela zuen ibilbidea burutzeko. Soronea taldeko dei Lujanbio goizuetarra izan zen bigarren eta giro taldeko jon Alberdi zestuarra irugarren. Emakumeen artean txurregi taldeko Maria Ordoñez izan zen bizkorrena, errikrosa taldeko nerea Amilibia Zarauztarra bigarren, eta soronea taldeko larraitzetxe beste hoi hartzuarra irugarren. Itxaro zabaleta aleitzarra laugarren izan zen, eta anel zaurria beratarra bortzgarren. Gazteen mailan beintza labaiengo baina talbizu izan zen bizkorrena eta sailkapen orokorrean ere meritu handiko zortzigarren postua eskuratu zuen. Josu etxepeteleku lesakarra izan zen bigarren eta hoian urroz lesakarra irugarren. Beteranoetan gizonezkoetan alkozko Mikel Beunza izan zen bizkorrena, Iker Irastorza pasaitarra bigarren eta berako Joseba Lasarte irugarren. Emakume beteranoetan nerea Amelibia nagusitu zen, enderizko Ines Aguado izan zen bigarren eta Iruñeko Beatriz Martinez irugarren azkenik, lehenbiziko lesakarrak Makin gonzalez eta Loli Pardal izan ziren eta taldeka txurregin galien zen. Azkenik emaitzetan, ba Unai Iparragirre eta Inar Amenabar nagusitu ziren pasaden larunbatean Donostebeko laugarren eslalomean. Malerreka motor sport taldea kantolatuta laugarren eslaloma egin zuten larumatean donezbeko kiroldegiko aparkalekoan. Hemezortzi lagunek parte hartu zuten eta horien artean car cross modalitatean unai paragirrek egin zuen demorarik oberena eta turismoekin inar amenabarrek. Car cross modalitatean erran bezala unai paragirre igantzen podiumera goiko koskara. Bigarren postuan imanol Vicente gelditu zen eta hirugarren unai arretxe. Turismoetan aldiz inar amenabarrentzat izan zen lehenbiziko postuan bere gibeletik iker oteiza sailkatu zen eta hirugarren Joseba Lekuona izan zen. Eta azkenik, asteburuari begira eta kirolean baitzordu bat, bizibide, ibilbide berria eta pamtrak astreinatuko dituzte larun batean lesakan. Bizibide ekimenarekin jarraituz, lesakako udalak larun bat honetarako bi estreinaldi antolatu ditu. Alde batetik, azken asteetan landu den bide berri baten inaugurazio eginen da goizean, bizibide ekimena poliki poliki handitzen ari da, eta horren jakitun, orbeak Amasei mila euroko diru laguntza eman dio lesakako udalari ekimen hau indartzen jarraitzeko. Diru hori bide berri hau sortzeko eta bertze batzuk hobetzeko erabili ditu udalak. Lan hauek Bask MTB enpresarekin elkarranean gauzatu dira. Bide honek ia bi kilometroko luzera eta irureun ta irurogei metroko desnibela du. Inauguraziorako erremonte bat paratuko dute agin, aginaraino. Larun batean goizeko bederatzietan izanen da lentsanda eta amarrak eta laurdenean bigarrena. Apuntatzeko 6 zazpi 6, 6 lau, zazpi bat bortz zenbakira WhatsApp bat bidali beharko dute interesatuek. Larun bat arratsaldean berriz, zeltzeta karrikako pamtrakaren inaugurazio eginen dute, bizikletaz gain, skate, patina edo patinetarekin erabiltzen alden instalakuntza da pamtraka. Horregatik, hauetako edozein elementurekin etortzeko gonbidapena luzatu nahi du lesakako udalak. Erakustalde txiki ere izanen da eta probatu nahi duenarentzako laguntza ere eskainiko da. Pamtraka egitea laurogeita mabortz mila zortzireun da bortz euroko kostua izan du eta ordaintzen laguntzeko berrogeita mar mila euroko diru laguntza jaso du udalak Europatik. Bizibide ekimenak bizikletaren kultura eta turismo jasangarri bat sustatzea du helburu herriko ekonomian ere eraginez. Lengu urtean martxan jarri bazen ere biurteko lana izan da eta lesakako udalaz gain herriko hainbat zerbitzuetan orbanakok ere parte hartu dute. Bizirik dagoen proiektua da eta horren adierazle da basaburua eta irrisarri landekin batera burutuko den sustrails enduro txapelketa. Irailaren hogeita iruan eta hogeita lauan lesakan eginen da proba, urriaren zazpian eta sortzian igantziko irrisarrin eta urriaren hogeita bate eta hogeita bian basaburuan. Informazio gehiago nahi dutenek, ba, eskuragarri zanen dute irubebikoitz.bizibide.eus e, e, webgunean. Ba, hausia izan da guztia gaurkoz, neomak taldearen bertze kantu batekin utziko zaituztet orain. Ongi izan, eta bihar arte. plazan renko plata uzkagu ahoan Ideak doinuak dara matzabu kolkoan Ilargi berriak lagun zaharren ondoan Ideak doinuak dara matzabu kolkoan Ilargi berriak lagun ondoan